Иккіміш пае, Шәне вырында. Висларан хевеляныш енче, Сандымирба коньске хулызем хушынче, тарын чирмазем урлы бирлі кассабедерне Светокшинск тавезем ашы. Әлі гавал візем сім вырманба бұлна. Шәршер шулхи улыпла пихтызембе лиственницызем айынче убасем пыланзем, хир зембе хир качакизем ирклен бурынны. Юхан керке, сик, хариус, еши пулызем ишне. Кывак түбере ымыртка эксембе кыйкырзем тюлеккен ярынны. Пуянда ыдармажук илемле шәржыв. Шиннынне хапсан да концене вăл магнит пекех туртна. Шанба кунда юнлы баттый эшкересенчен пушласа, немеш фашистчесене шидичен мінле выры хурах кына келе-келе ашкын мамши. Шавилемле шыржывра, эдем мури пусман вырын юлманба пірех. Шавын еші вырынзенчен пірі, островец па келтсе хулысем хушинчи шүллі тусем шинчен юхсанаган, шывхерінче лараган Брашков ялі тавражынче пулна. Ялі самаях пызык. Выршечен кунда рудникре сем ытларах бұрынна. Варшы тухнарамба вәзем тәнче дырых саланны бірки, ялда шәр сем кынатырса юлна. Халық батальоны батальонезембе партизан отрядне Брашковщиннезем пызы қаваслық пакет сейлчіш. Мунча хутрыш, кебе ем сабачыш, йыл раманнезене шанчықлы Терлі вырнаштарчыш. Терлеш мешімезем Паттырсем чун киленичен шывынчыш, тумтир улштарса тохынчыш, әшріш ширіште, вадрахизем канма Шамры шамрыкизем уяв чухнехибек кабыр думланны херзембе шәрібек юр юрларыш, вайывыларыш, таша жаптарчыш. Штаб валли уйыр сапана салтыс çуртн чешеш, командирсем шивых вағытра мен думалы біргі нумайчен калашсаларчыш тебір ирхине отряда Соколовпа Кальтенберг ушкане таврынчы. Полковнигышта ыйтрываша. Унчинчене бир санраны ыдасшынчы. Выл сиренбе пірле юлна вет, тере комиссаров. Щук, и бир чугун шул станцине тустарма кайна чух, выл вислы херрине Айкашев ротты кибер урлы епле нетерслеме тірслеме юльчы. Станцыран бир тебір худ унбатне таврынасшынчы де, кебер енчен тубызем кімзірдетнене илсе вармана чакрымыр. Станцына мін думаячы. Окупанцыне шымырседік ма? Эбир страх ба немеш банкне тада ресторанба магазин кассисене реквизицилерімір. Унсыр бүшне почта вагонен жен, пір посылка илсе тухрымыр, ага перін трофейзем бронетранспортер жинжен байыцем арча шіклесе кечеш. Соколов арча хубылчине ушре. Унда мен бурине курсан замполитпа штаб начальнике чыннебе хыды тәлінчіш. Стерлинг зэмбе Америка долларызем? Кышкырза ячы Савандеев. Мен жух зэм? Илдында нумай. Шин пыз худажа каларе Худашра ювелирсем туны ылдан шәрізем, сулызем, хақлы ишши чулзембе, кабырлатны кулонзембе медальонзем, шыл курон кизем, протессем, пур неде калазада бітерес шук. Ундах ылдан сихетсембе чей кізем. Пызык буянлых, анжах мэнді вас берінен ба, аптраза үкрізам палит. Укша шығырыт маштеші. Пызык шержінжен самолет упраза ұпраза усрыбырда обронны фон нег парса ярыбыр. Тада ба хамырда узы күрма бұлдаратпыр. Мен ле ұнланай Мари Савандеев. Зденек па Канрад хошпыр хышпыр пушлыхынчен хамра кирлі документсембе терлі сведенезем асшын доллар ба стерлинг фунт жидесен, немеш генералізем піт сэх каяшы дед. Ку тәрізінде келші комиссаров. Гитлер генералізем валюты хакне пілеші. Доллар десен тыва намышне неде сутса ямалла. Шабақта күйше пілсеті вас бұлады. Эх, Турхановщук, выл пулны булсан куш думалдыне рах рах Манжуд Маншутпа берін халехына раматыдын малла тери штаб начальнике шырама бушлас тедір ыйтрр соколов юлашки хут ына ышта горны шавындан. Вислы херринчени шавындан. эбе пеле кулды жын илсе халех тухса кайма пултарадып тери соколов тыхта чарчы комиссаров койже вырынды подполчиксем пирден аванрах тавеш. брашков ялленнче вырттыннышлеген антифашистла организаций бұр. Терес, весен шул жүреме паны пропусксем де бұр. Шивықри ялзенчі квак де күнді шынзене паллать, ытлашы ехчіррек әме. Эбе халех организация ерце бұраған юлдашсембе шихынып, урашне тачы Савандеев. Шав гунах Барашков ялінчен иге хербе лав күлце хулана шымарта сутма тұқса кайрыш партизанзен штабінче візем ставрынаса тюзейми кетседачыш. Подпольчиксем пір дал кран тень, кайла даврынчыш. Ну, менле, онышлы газе килдері, ытры комиссаров. Хамыра немлен кте булмаре, анчах середе савындарма бұлдарайын маспыр. Тер подпольщик. Полковник ішта, вәттен чітреме бұшлары Соколов. Висла херінче пулны шабу жүра Камень гура ялінже бұрынаган жінзем ына шабышыра веліні үтті партизанзымбе пірле тыванла мазара бұдардымыр деріш. Эбір унын вілді прейшіне чедек шехи бардымыр. Турханов вилнне тені бар хывырт царылчы. Штаба командирзем бұғынчыш. Кеше хунда Адам Краковский бе Эдвард Асташинский да бұрса Вара кунебех малашне мен думалли шинчен сүтсе яврыш. Пәдім отряд пір жіре бұғын ічен, отряд командирін ішізіне тусабыма вғытлыға Тада мінлейін ек бұлныне халех партизан мен штабне пілдермей ежінчіш. Кашчен, Брашков хақлығын азем пұрте тұқса кайрыш. Халық шарын зем, сывиня гура деген вырына жидестезе хевел анышнелле шулдытрыш. Совет партизанезем енчі енчисем вырмана керсе жухальчыш. Вис урлы Айкашев хэнь роттыне слупя новые енелле васказа илсе кайры. Игі талкран кран партизан партизанзем кавальска ялі жевіхінчі ывады вырмана бұрса чарынчыш. Хевел ирденбек хірхеню сірхердет. Тузанланса пәтне жінзем, тарланы шыла жыла-жыла тумдиресіне хывріште, емге жылі сұлғын не вырттырыш. Шур хетрен, хурала таны партизанзембе шул майлы темле улбут имени енчен реквизицилизе тухны вуны небе пилеклажана лажана бағаган шеш, шивырмазыр юлчіш. Тада ротта командирі куркшіне тызылса выртны пуленде тәлерсе кайаймары. Тадықлы заман читрі, тәрі вылышыра. Отряд командир сыртырса юлчі. Камалыне партизан партизансене. Устав дырых, шар ушкыне командир сыртырса юлсан, шав ушкандрейчи аслы званелі начальник болмалла. Комиссаров аслы политрук, Савандеев капитан шеш, ыттызем лейтенантсем гына эбир громовпа иксімір пуринчен аслызем. апла болсан, иксімірден пірін отряд командирі болсадымалла. малла. хыжын шанчы ахши. служба пусмидырых шүлден жүле улықса бұрас тезен ал ұссалар майорамаш. манда хамымри чырмавзене вас казақтық тік сезірмелле отряд командирі мен мінле шанчык пурхаманын Турханов еліне манзыр бүшіне пір командир да білмеш. Эбір шағын ұзы көрі бар. Бір үрхіне, візем ұжы ұйхырған вырған іште, отряд және командир алыне лекнене күрақ кәйш. Нем думада жүк. Ирексірек бұғын малла бөлі. Да, бұғын малла бөлі. Шуғышлары Айкашев. Бұғынма келішмесен, ұйтре ұшри шиклі зазы. Айкашев шуғыжа қайры па комиссаров чынахах пұғынас демеш, мұғырдатыр бол. Ан бұғынчыр. Эбір вәзіне күшран бұқсатымы бір. Манын чималдан ротты командирізіне хаммайлы жаврас бұлад. Вара па Савандеев сырах эш оне. Эбір вал жанина штаб начальнеге дыва себе елірді бір. Бәйдерекова зымпалит тумазымақ бар бір. Вара візем турткалашса томеш. Тюрех ман майлы жарынса үкеш. Шак шуғышпа вұл курык шіне тұрзаларчы сумкинчен хуткаларса приказ ширчі. Наш любимый командир полковник Турханов Владимир Александрович в боях с фашистскими извергами получил смертельную рану и скончался на моих руках. Перед смертью он возложил обязанности командира отряда на меня – выполняя последнюю волю своего незабвенного друга и начальника, а также пользуясь правами, предусмотренными боевым уставом пехоты РККА, а, как старший по званию, с всего числа приступая к исполнению обязанностей командира первой антифашистской бригады советских партизан. Тень очищал прикосра. Шак тілде Айкашев шырма чарынса, чылайчен шухшлазаларчы. Ундан бүшнәжіклері де мен шырныне сазыбақ вуласа тұхры. Пиде аван. Хыне ғыйыл Хама пиде хюратманны земде Турхановын юлашки ирікінжен иртме хыяймеш. Эбир шак приказа штаба шеш мар, ротта де батнеде ярза барыбыр. Вара камшын дересі палыры приказание алыбусса каларевал. Сергеев! Чэнчі тебір замантран ординарецне. Халех манбадыма. Евыш сулғынже харлаттарза вырдаган боец хывырт сексета жете командире батне чупса бычы. Мен думалла, көшісіне чешкізімбе евалаза ытры ординариц. Ротта писырне шыразы тупта, шак прикасран вижі копи үгерзелме хуш. Ундан манбада Калпаков ачын кил. Йыр боец часах кушран чухальчы. Айкашев сумкинчен карта турцаглачы де, ротта бұрзачарын нывырында мэнь бұрри жукене деп чемедыдынчы. Шак вахытра он патне піррамыш звод командирі бұрзатычы. Майор юлдаш, эзірчі небе келдім, евітлері бол. Калпаков юлдаш, сан содында полякла галашма білеген зэмпури. пури. Иккіде бур, бірі беларус, тепре украинец. Варжечен иккіжіде польшыра бурынна шанчыклы жінземе? Икі комсомольцем. Отделение командиреве кам? Измайлов сержант. Измайлов агала. Шав иге партизана илдірде отряд штабне жырама тұқса кайдыр. Шула кечен ман бада инструктар жылме келдір. Юре, калып. Ак, канышсыр чунзем. Візем батне жа ротта командирин политика енебе ішлеген заместителі. Пурде туйми жылрашы, візем бұр хаклывығыда сая ярсаларашы, мінлік хавардывадыр. А, поянтай гу, лар, езіде керлі буладын. Топографик артыжіне бұха шак батне мін десе жирны, картыжіне кітарты майор. Кавальска ялі, десе жирны. мар, сылдым енерек жирныне вула. Г. Д господский двор не білдерет. Шапла келіш Айкашев. Кундан пел километрда улбут жүржі бұр. Періншін темрен деп аға. Мен дума керлі пере, онлан аймаре пуянтайкин. Шүржі болсан, шәріде бұлма керлі. Эбір улбут шәрне хрешензене валесе барыбыр. Пере әвізем, ұншын, абат шемеш барзатарыш. Шу, Кайкашев елдаш, Польшыра шәрре формит васси совет партизанезене жемар. Ына поляксем хызем дучар. Он бирги Турханов хыды Пуянтай кен юлдаш. Тек Турханов шинжен манмаллы ман. Паяндан бушласа отряд ол мар Эбе. Санжында, үтті партизан земжінде, эбе каланы шеш закон булзадрать. Он ландыны? Да, онландыны. Замполит немдечен мере тудыне шеш ыраттармаллах шавырса ширтті. Командир юлдаш, Кавальска ялінче мінлешінзем бұрныне тада візен шуғыш кымылізем мінліне пілме разведка ярармари, ыйтры Колпаков. Ярас бұлать, полякла білеген игі партизандан пірне штаба теприне Ковальска ялне ярыбыр. Кала, хадерленчірде, кажахири шула духчыр. Да, шула духчер Хер чери. Пір талық ертірі игі талық. Айлымри ялда мінлі жінзем бұрынныне білмек айны разведчиксем кайла таврын марыш. Командирын ұнбек чухне візене жырама тебір ұшқын кылар заямаллатчы. Айкашыва пладу мары. Варшы тухныран ба ялзенжи аршынзем сахаланса юлчыш. Перін разведчиксем бір-бір убыш қазыр тунзықланы пигет тупрыш бүлде унба ебансалар ашы бүлі. Юрішке таврын чыркына Эбі візіне службы шинчен асту дарып, теревіл ұшыра. Штаб шырама тұқса часах часақ сазыпа марыш. Вечі күндан тень візен командире таврынчы. Ну, Измайлов, приказа бурнышлама педех васкамастан икенезі. Каласа барха, штаба жыраса тупрары, үйтірі ротта командирі. Тупрымыр майор юлдаш, Эзир парзаяны худсене Савандеев капитана алыранақты тартымыр, рапортлар сержант. Вишешне дей, Эбі Савандеев юлдаш ячебе шырныне шеш штаба барзақ варасшынчы де. Комиссаров юлдаш бурне де штаб начальник тыттармағушы. Хы зере шак худа бама ыйтры. Ширу кыларса бачы Измайлов. Кумана партбюроларымне жінеген ихрав. Урхнимде жуги? Тенмін де булен сымақпа калама хушыш буле хыйранах кунда келмелле, мін керліне онжух итса пәлі деріш. Көшізіне тартса хуравлары сержант. Әзір вишін кайначы, ұтыземішта. Хывырба жиғыну дытма дезе штаба варчыш. Ку дезен дегірра марах, шуғышлар айкашыв. Хамар ислес темеші жігізем. Тыйдіште, сама званец тезе берзе брахеш. Турханов хүрешкізен жән тебірдесен, міндума керліға мана візен отрячы. Алыра ротты бұр жүхне, әбі комиссаровпа Савандеева күшран бұқса тамып. Польша вырманы лагерден тарны советчиннізем тәмін жүхлех. Шамсыне за пызық отряд туза хурып. Вара кам чаплырахи унчух палары. Итлеха Измайлов тузым. Ебылдадыған шын засыбе чынчай кашыф штаба мінлі казя жән, негамада пірсымақ ангала. Шыла шыртма білегені ебі ма біледіп. Онландыны? Да, онландыны. Ман бұжа арба жықса дулдарман пите Апла бұлзан кухнена кайса кала. Сана лайық тұрандарчыр. Ундан кындырлачен канда тадах ман бадыма кел. Ах, чудах манман, сиренбе радистка калажашынчы. Мінлі радистка. Штап ішлезе бұрынны поляк хері. Евы? Кужызыне зай илчі Айкашев. Хый волышта. Дежурный падінче тұрса үлчі. Тем бұлна ана, шулдыршы бек шевара шыл сыпны бек немчен мез рутса келчі. Чэнзе керес мари? кере пень! партизансем Брашков ялінче вой кулыра савынна чух, Ева шерепех Турханова кетсіларчы. Анчах полковник шавгашта тебір күннейде, виші талықранда отряда маре. Юлашкинчен хер раймаре. Командир іштіне савандей фран бірза үйтірі. Вишіміш ротыра булма керлі. Перекунда хурса келме хұрса шыру янын жұх, выл Айкашев роты кебер жаса деші хуравлары штаб начальнике. Ева тадах кетме дыдынчы. Шәп вғытра отряд вырмана бұрса Радиостанцы валли уйрым блиндаж чаврыш. Перирхине Савандеев хыйых шав блиндажа бұрса кәчі. Шәк радиограммына шифрла да Халех Барсуков генерал ячепе бар, Ева капитан алынчы худ шинче шәк бұлары. Турханов полковник июнен ширембилікмеш кунянче зембе шапыш Офицер зембе коммунистсем ытнебе отряд командирин эшезене вахытлыха эбі туза бұрадып. Анчах вишшімеш ротта командиря Айкашев майор да отряд командири буласшын. Шавна пілдерзе сирден шене дузем Савандеев капитан. местеп. Сазартық кышкырза ячы ева. Суягу, суя, суя! Суя дезе мне каладыр. Турханов вильні теніне! Малданах эбіде шапла жұтланычы. Анчах шакна вулазан ирксірех энен мелле пульчы. Херумне Айкашев приказне зарса хучы Савандеев. Пұрбірегінен тері ева, приказа вулаза тұқсан. Турханов шапла вильме бұлдараймаш. Әненесі, әненмесі ерік. анжақ радиограммына халех эфира бамалла. Памастып! Савандеев күш қаршыне шіклендерді. Мінлі памастып. Ну, кітепрек алырға, шилленме бұшлары был. Ева бір тапқыр ним чән месір пушне Оның Унын көшінжен көшіл шыбырдатсақ юқса дұқры. Ютчын мінже ерзей раз келменчі унын анжақ, чүнік күтсе жетнебе тюсе траймар. Питне аллыбе сасы бақ мағырма бұшлары. Савандеев бұқсата жыда-жыде, калашыва хвыртрақ бідерме жұттыттыры. Ева, есір хывыр іштене анманыр. Шар дисциплиніне пуринді бұғынмалла. Он сырын тұшмана шындересі пәтірі вара. Хер зәне жылзати бітіреде, кыштақ лыпланны бек пүлчі. Дисциплина біледіп пұлзанды радиограммына пама Шифр Шифрземде хыш числара мінле позывной зембе узы гурмалды да Турханов радчы. Позывной зене пілмесен партизан юхымен радиостанции манбане пледе шығынма пултараймаш. Партизан юхымен штабебе шығынма кіне әнен местіп. Астывыр ева и бір күнда ачавы евіламастпыр. Тышман ба жатпыр. Выржы зем, хаяр законзем. Сабатташты вечен малдан тепленрек шухышласа бұғыр. Кындырлачен тепре Ун Унчен пызык шербе шығыну ергелесе шанадып. Савандеев тухса кайсан, Ева шар думдерне ялды херарым думдербе улыштарса тұхынчы де, сықалыфа шырама кайры. Анчах шавгун унын әші піррэде жын де онасшын болмары. Вашаба Конрад бех разведкран Ним дума хер, тебір худ радиостанцияларған блиндажа таврнасшынчы. Шак самантра волонцыртран паллаган сержант патель бульчы. Измайлов? Сывы Алы барса салымлары хер. Есі вишіміш ротыран марчиға. Кунда епле келсе тухрын? Рота командирі пакет барза айкашов Айкашев куилсе келіні бүлішке. Тавшырса илчі ева. Сирен рота штадырать ыйтры сазыба. ба. Инчетре, шербех пигенсе утсан да, тул шудыл итчен, шидес шук. Итлеха Измайлов, Турханов шинжен сирин патрамен галашы. Тем деп пағылдадашы. Перезем она вильні бұлі, те презем евраманны бұлдеші. Снаряд сем жұрылма бұшланы хамеб хамеп ширан херенжен инжетре булны. Шанба полковник епле аманныне курман. Айкашев хай курный? Пілместіп манун па курса калачас пулать. Санба бірле бұма юради. местін бұлзан кайы бір, сиреш так етмелле. Эбе халех шула духмахадыр. Апла бұлзан вәштер бір. Агымінле бір защитре Ева Айкашев патне. Сылықлы булыр майор юлдаш. Ышын саламлары бұл ротта командирне. Салам, бекешім, салам. Мен олба келден күнда Ху бей е құшны бей, эбе итледіп, да, итледіп. Херасын зылары де майор шине бұқмағы бек бұлса пушне ұзры. Ку айкашыфа кымыла Ку не хер, тервылышра, сыбайлы хер. Шавы ұдарма жүк чибер хер. Эх, тыдытымда ұдаласа чуп тывыттым. Мана кунданикамды яман. пех келдім. Майор юлдаш, чынныне калырха, Турханов полковник үштіне пілейдірі езір. Пілесі пілейдіп теға, санавыл, мен дума керлі бульчі. Мана шешмар, выл пурне де керлі. Отряд командир сыр еплеш апштырха. Командир сыр дедіне? Пах команчине? Эбі командир мари вара эсирти командирінде. Анчах Турханов отряд командирече. Халя отряд командире эбе. Турханов чынахах вилче. Она снаряд пырса тивреде. Тадыгын-тадыгын касса вакларе. Да, касса вакларе. Изирна пыдартари. Әлгереймер марша, юнашар ялда шын сен алыне барзақ вартымыр. Візем жүш бұлмалла. Ялі, мін ятлыне астумастыри. Астумастып, тұқта карты жіне бұғам. Айкашев топографи карты жінде хайзем вислы урлы кашны вырына жыраза тупры. Ага, вылчынғы жыранда сабалансаларать. Камен ғура ятлы, чергүллі пызық ял, шавында бұдарнана, Ун ябалысем сирен бадырдай, мінле ябалазем. хершине чырпықса илчі майор. Орденізем бе медалізем, нендері хучызем, пистолечі, тада укшадан умайчы он жүмінче. Мінле укша. Худ укшада ылдынінден умайчы. Отряд касыне выл ялына хыйбе пірле илсе жүретчі. Укши денгі мана керлімар, азынмалы хунын пистолетне парза ямыршы. Эх, тамана! Хынехы варсаилчы Жайкашев. Тыманаранда тымзайрақ пулнымінебі. Отряд касы он пуласа пуласса азада илмен. Пистолетне пама пулетчеде, эбирана унчумынче хвардымыр. Вильнне шилн ябалыне илсе аллыма варалас келмері. Кынада ненме шук шухышлары ева. Турханов чынахах вельне булсан, Айкашев ешізем, алы варал насран шекленес шукче, пәтембек шаратса Юрей пен, Мана ним дегерлі мар. Анча хебына чун черерен хизепленетчі. чух сы булашма май келмері. Халде бұлен вилді прежіне чедекші хи кайса хурасчы. Хывыр ротыран пәрбір бір хыюлырақ шынна уйырса памыржы. Манун ба камень гура ялне кайса келесчі. Ана сапланса Магравла сентиментализм пирен саманара модерантухна. Мелодрама героезем хизе премар. Шинна пір вілсен чижек шехейде, хергушулі декірлімар. Сана пір канашпама пама бұлдарадып. Итледіне? Калыр, итледіп. Турханова манда урхине туп. Да, урхине туп. Эх, майор юлдаш, хывырман вырында пулны булсан, нихшан да жапла калас шукченде. Мэншэн. Турханов аюратны тубынма пулдараймаш. Ак тада, пахаман чине, кая. Евы унчине пăхрде ытлаши вырым алурана, ансыр шамгаба малалла мағыл задраган сайра жылсене тада сымса выренінче игі шаврага шыдыға курсан күшт кына ахылдатса ямаре. Манышыра сүнмей вуд чунат, Эзир шүт туза чуна хурландарадыр. Үпкелеш рехер. Шүтлізі мар, чынныне каладып. Манышыра юраду вуджі ялгыш садырад. Әнін местіне. Кулырақ кулыр. Эбі Шабақта масар шине кайса келме шын уйырса пама ыйтатып. Уйырса памасан? Пічіне каятып. Каях, тазалны паха. Да, тазалны паха. Чибер юл реппен, тесе хер, ал кенне жабрынчы. Тоқта! Эзі чынақ пічен каяс тедіне. Она хулінчен ярсаты майор. Жандармзен аллыне легесрен храмастыны. Храс храдып тағы, мен давас. Хывыр хурал уйырса памастыр, ирексірек пічен гаймалла булать. Ништада ямастып. Сымақ па үгідекімезен, урыхла шыварлықлы бір. Лар вырынчине, ларда итле, да итле. Айкашев хере хулбушинчен пуса ирексерех плащ палатка зарзахуны вырынчине латры. Храныбе ева вәттен чытреме бушлары. Шук шелден ку. Ожы унын ыттышынзенне пекех пулма керлі, Хыне хыйлы пландарма тұршы выл. Калрепин хитлесе пыхам, кулам бекки тұры хер. Эсі, штапран негамран ұйтмасыр тұқса кайрым терніха? Негамран ұйтмасыр шардан тухса зіне, мінле ятпаныне пілместіні? Дезертир темес чыжиға візіне. Эбі отрятран тұқса тарманчки, бір ротран тебір ротына шешкілні неме немеде білдермеш. Әзі тарғын шешмар. Боевой постран тарны хыравшы. Варжыра унашкал анра сухразыне судсырақ перзе бірағашы. Да, перзе бірағашы. Хер келбе кавагар загайры. Шук ебі гунда урых бір самантлыға да юлмастып. Кайма ирк барыр мана. Улшынны сасыба тілмір жывыл. Шапла булмазыр, тупны ухмаға. Эсі тарғында Ирсір хыравшығына болны болсан, кам білет. Тен хірген небе, ұттылақ тұт садырасым шүкчі де бұлі, анчақ әсі. Терде майор хере шизе ярысла сивен бұқры. де, әбі дада кам бұлыпши. Неміш шпионе, да, неміш шпионе. «Ебі Ева хамачбек херелзе кәйрі!» Унын шакшын патенчен часырақ тухса тарас келчі. Анжақ Айкашев выл урашыне тыма бұшланыне те тебір хут хулран ярсы тытрре. Майор юлдаш, шапла шут тума сирен шыварырда, чілхе епле шаврынчыши. Эзі перепурне де ухмах тесі шутланнде. Анчах ебі Турханов мар мана часах улдалаймын астывадыны янов вырманенче хамыра карателзем келсем шавырса илсен тышман унгинчен тухас сишин шабышма мінле приказкаларны чыға кондыр еннелле туғас тухас теменчи малданхи прикасыра шапла каланычы Шавгунах пирен приказ шинчен, карателзем пәлнеденне илтмени? Хилтмезір он жінжен, Кальтенберг тытса келіні неміш полковнике білдерді Калаха, Перін планба фашистсене кампаллаштарны, да, кампаллаштарны. Арана билем білемха, аптразы үкреева. Пәлетен мен міншін десен үнчінчен ху, радиоба пілдерне, да, ху пілдерне. Чибер калашыр, кышкырза ячы сехри хопнахер. Тунны осызар. Эзі партизан сене сутса бұрынныне Турханов еші айвансем шеш. Вғытыра сесме бұлдарайман. Эбі Турханов мар. Фашист сене видер курсатырадып. Манран нешта да тарзабыданаймын. Хена жадыр. Эбі айпылы маррине пур деп леші. Юлашки худы дадып, манба бұрынма келешедіне. Келешмес Ғыпылы бұлзан, сына трибунал алыне барадып. Ху бере мінлі содыр туза бұрынныне унда қалын. Анчағасту, сутран качыру ан кет. Кашчен бұрбірек чи шүллі мінже кудын шағын заторын. Шагыр, вілерір тарықса қайры ева. Турханов вілні хүшін мана немде шеклендермеш. Суядан хырымба жываган хурдында пурынас келет. Тебір тезен, әбі тискер кайкмар. Хитрехере манында влерес келмеш. Ху кунлашма брақсан, паяна хамыр отрятра, чителелішін бұлза тұрын. Хержіне язар күшпа бұқсағалары айқашыф. Мана немле телейді керлімар. Шиде, тұқса каймай ирік барыр мана. Шапыла бұл Шыл витер шығыртса шіленбек чашқыр жаршын. Ундан асқын ба херсе кайныскер, хере шыдыр падыр ярса тытрде вырынчине ирксер вырттарчы. Ева пулушуйтса кышкырас шынчы де май келмері. Айкашев уншы варне, ывыш тубанебе хубырласа түтірі. Вара, хой чесне упрасы жын тем дума да хадер хер, сылдым жергушіне хушлатса пусмыржына піррех тапса ячы. Ай! Тезе Иван майор. Ева вылсывлы шаврасса кетседі мары. Шере зіксе кебіне түрлеткелері де шер бүртрен тұқса жүпірі. Тарны. Урайынче мәнчул валан выртыне Айкашев хайде білмеш. Хер тапса хварны вырын сурса ұратмей болсан тень. Вăл пірремеш хут юланутпа вырым шула кайса килнне çын евер пəшшисене чармаклаза алк патне утса бычы. Сергеев! Кəш вəш йерсе яраспек ччаннжы вăл. Она тада хыдырах тарас тенебекех ординарец часах курын Вун-вун ике минутран тень шәрбірде бұрса Майор йолдаш езір мана та чәндім болы, шта сәдірінсе жүретін. Юркин зотне кайнычы, онды чывашсем таштан туда көбізі тупнда таша жаптарашы. Линка-линка жырандарма бұшлазан, чытса тұраймарым, әбіте ташлаза елдім. Эх, чуным савын чешке! Айкашев ординарицы жіне хыпса шыдаспек пахры. Ансыр хулбу шиллі, курбундарах лутражин, квагалынны евр Так сымзине качыртында тудыне пыргаласа колзадырать. Шавна курсан майора чере суран жине товар сапны пекех туйынса кайры. Яксак! Пистолет кобурине хыбашласа кышкырчывыл. «Перзевлер деп, мана неме шпионе кышт кына концах вармаре. Эс пур, служба выходнинче таша шаптарадын. Радист кышта! Измайлов сержант ына сирін бадакеме хушнычы. Келмерейм. Сысна! Урзақ кайра Айкашев. Келесі келінчеде чазақ даржы. Пәледіне хал іштавыл. Да, іштавыл. Ішта бұлдыр. Кухнера әнде. Пыды пишнебе бірекчі. айт болы. Чынзе келеме. намар, неміш сен батне тұқса чупнывыл. Алла лекне шпиона кларза тарттырын. Кашчен тытса келмесен, стройымне илсе тұқса, хамалбақ берсе бірағадып. Бір-бір шанчықлы юлдашна чәнде хале хышран хвала. Пәттірі бұжым, штан жыраса тұбасқана, аптыраса үкре Сергеев. Вырмандан тупса кел, шулсыр шүрес шук. Шулі піррешеш, Хұза хуза шидірде түрек күнда келер. Сергеев мӹня жаран аслысенчен хыраза үснечче. Пәчік чухына питчӹже хезерленечче, үсе житсен пір хербатне ұнын де унын күн күдартмарыш. Шағын бауыл яунақ шурымран бұрза жабаса кәтне жынбек пәкірілсе жүрет. Ют чынзенчен гына мар. Шивых храза дехраза бурынмағынық выл Айкашев персе білермех пулдарныне чынахахыненче. Шаванба шербютрен, хыды тапсаяны футбол пүске евір вұрғынзату хреде, хир шутса келеген партизан шумне пырса жабынче. Мәнесе хүре айнес кибидар сәрне вығырбек әріхтерсе Шухаран ярсаты Ах, Измайлов, Тархашын тур бұл. неміш шпионе тұқсатарны тытма пулышға Чынахи? тілінші сержант. Чынақ бұлмазыр. Майор чудақ чубарға Чубар хақвырттырақ, тенінчек тарса үгеймен бұлі. Ташман агентнен тұтма жынсен, мінле партизан турткалаш измайлов Измайловта майран шағын задраган автоматне алла илчі де Сергеев хышын жүпірі. Тебір шерім минутран малда семіз евішсем хушыбе хер утсабыны көрінчі. Агывыл, стой, руки вверх, кышкырза ячы Сергеев. Хер кайылла шарынмазырақ аллысене шіклесе хыт сатычы. Тұқтаға, кухамыр радистка Мари, тілінші Измайлов. Шавы, эбирана шанчықлышын бөлітесі жұтланы, выл бере неміштене сұтса бұрынны. Ну, херем, Тек тарза хыдылаймын эсі бірден. Измайлов кларса илун пистолетне. Немінле хеш пыжалда жүкманын. Измайлов, аны ненінна. Эбі тышмана мар. Сирінбек партизанах. Кайла жаврынчы ева. Шапла булмазыр. пірре улдаларын тек улдалаймын. Измайлов аллысене шурым хышне туртса шығы бірда майор патне илсе кайы бір. үкне сержант бірре юлдажы жіне, тепре хершіне бұқса илчі. Эбир иксімірде янышмас біржей. Тень выл чынақ шпион кымар бұлі, мұғырда Шпион кымар бұлзан, майор патінчен ма тұқсатарныға выл. Шуық тұзым, тытса ғайбырда әжі біттірі. Унсырын иксіміреде персе бірақ ма ашы. Айкашывын турды кіскенде, ына Измайлов лайық білет. Шабақта оның айып сыршынна шыва ярас келмері. Тұқта, Вәшімсір ан казатыр. Юлдашы енне алысульчы выл. Ева, чынныне калыр. Айкашев паденчен матуқ сатардыр. Еван хыйне мінлі намысландарма хытланныне азынаста келменчі. Анчақ шагиға автомат пателесе тұраган шынна, урхла нимбе денендерме жүккіне сесе, бір сехет кайрақ шыр бүртіре мән болныне бек калаза бачы. Эсына әнене дені, хыбаланса үкрі Сергеев. Нин мезір. Он біргі ебі бір самантлық адай келенмен. Шуқышлаза бұққа. Ева шпионка болны болсан, Турхановына радиостанция шанса памалладшы. Кам білетіна, тень бұл Турханов ада ұлдаласа бұрынны бұлі. Ухмах есі, Сергеев, тұр ухмах! Юлдашы шене шелесе Пахры Измайлов. Турханов ауылдалас теген шынын игі бұшлы болмалла. Евін курадын бұлі пір бұшшеш. Кул Кулақ кул, эбі айкашев хушныне сансырақ тывадып. Сурадып эбі выл хушны ішіне. Турханов па Ева пере піррешеш мар вілімрен жылны. Эбір вара тавдыва свырынне вісіне ватпыр. Шук тузым. Эбі әдем картынчен тухманха. Ырышын ырба тавырма кирлене манман. Ева Эзрышта кайма тухнă. Турханов илді приешіне чечек кыжылек айза хурастенетчі. Апла бұлсан кайма бұлтарадыр. Тавда бұш, кына нехшан да манмып, тепре күречен сывы бұлыр. Хер шере бірақны зумкіне алла илчіде, вырман шөліпе чупныбе қывыр тұтса кайры. «Ну, юлдаш маресе Измайлов!» — үпкелеші Сергеев худа пәтірнінде ман бұжада пәдердің. Халі майор батне епле таврнас!» и таврнма мы бір? Штаба кайы бірда, Савандеев Юлдашан урх ротына күжармайыды бір. Лыпландарчы сержант. Пирінші ништа да на щук. Айкашев отряд командирі буласыне илтней. Унжух пире урх роттырады жыраза тубе. Мен булат темен келет, бун патнех таврынадып. Апла болсан, леш тәнжер етіл болы бір. Үнчен сывы бұл, мұшқылары Измайлов. Сывы бұл, есі штабағай, еппін, ебі күштақ саларам. Шу, качамка, мана ұлдалаймын. Эзі манран ұйрылзанақ, евіна тебір худ хуза жидесшін. Сана ведір курсатырадып. Удақ, уд! Ротына житмезірде кайылла ан шаврын забық. Шаврын запықсан, тым жамкундан алабегех шыдықлаза бідеріп. Автоматипе хымзарса калары сержант. Сергеев эш тухмасыне сиссе, рота енелле пушне усса утры. Юришке, мен бұр айыба унчине ивандарып. Хыне-хы еба Измайлов вұл күшран чуғалмазырда вырындан дапран мары. Евы шылын жэнде, халі хамын шылынас бұлад, теревал юлашкин жэнь. Вара сукмак шинчен пырынса, ширма херрепе үсне хыва шүжеғыш некерсе шухальчы. Шу шинче. Камень гура ялне шидесі шымыл пуласа кетменче ева. Пұр жерде те полицайзем, жандармзем, неміш патрулезем, кашны удымра бекех пропуск тереслеші. Он шумен вара окупанцем кылар нукша пачкизер бушне немле хуттады кедешук. Мінбұр шанчык ырышын тубына сынче. Тенчере ырышинсем сахалмарда керлі чух тупма евірде хуплать. Шо себе кун чудынче шуран утса шуреме хружа, кашны самантрах патрульсен алынелекме булать. Шавна білзе ева шул херінчі чырышсем хушыне бұдан садачы. Кеше хевеляныш енчі сырт хыжынчен везде ход сіксе духры. Тимир кузыфра хура мундирле эсэсвітсем ларса вӹзембе чэнь, мыйран чул жақса шывасикне ванрах. Шаланба хер шулшине тухса алышыклемері. Вездеход кушран хиріш, хириш, вылықчерлік тиені грузовик семгілні көрінчі. Шофері зем гунда немішсем мар, поляксем пульчыш. Анжақ ларса кайма шул майлы мар. Ирксерех чыр жайынчех бұданса юлмалла пульчы. Пір вақыт да Шандалық шырықланса пыны бірге, вырман чатлыхынче тыма пычы. Евін семіз көрікшіне завыртса, выртса, ми жывырса каяс келчі. Выл шаплақтыватчы деп өлі. Анчах шак вғытра мотор керлені иха серсі Сырт хыжынчен халхинче автобус сіксе тухры. Унын канды кесемшіне херле семі мігірсе дулдарныне көрсан, Ева хыюлынақ шул жіне чупса тухры де алыне Тухтырзем шемше кымыллы булаганчы, тень ларца кайыш теревыл ошыра. Автобус чынахах тормыззіне черклеттерзе чарнчы. Кабина ұжынче икен ларашы. Бәрі руль урабине дытны. Салдак. Тепри неміш майоры бек тумланны. Ах, чармалла марчы кызыне, пыжырғанчы Ева. Халі түрек жандармзен алдыне дытса барашынде тарғашын кажарыр. Сиренбеларса немішілі юрамеши был. Әзі швап хері маршке, полячка, міншін хывыр илемлі челхіре манса, еді чілхібе калашадыр. Полякла үйтірі офицерла думланны. Ах, тархашын кажарыр, ебі сире немішсем бүлденчі, шухалса кайры хер. Санышта каймалла, завихост хулынеш дес шынчыде. Ларыр, алыгауш сачынчы офицерла тумланнышын. Евалар санах автобус малыла ыткынчы. Кашар, эсир инче кайма тухны, үйтірі телей жын савынна хер. Кунда, манзыр бушне негамда бама бұлдараймаш. Шамна ялнах асырадыдыр. Сифен каларе офицер. Ева шүжінзе кайры. Она пуштырық пырлы жыв сапны бекех туйынчы. Кашарыр, әбі пілмейн мыгырда тревел. Әнендері хучысем ергеллі, каялла жаврынса итре офицер. Келден васказа тухмалла бұлны бирки манзах барны. Үкші тенге чиксе тухма да манны бұлыға, шыл ерчі майор. Ман-ман, меже той түлемелі, үншіне хыюлын бұқса итрахер. Икшыралықлар забарырда, на жилке жіне удялба біргенсе вырдыр. мұйдасты вас бұлзан, бір смақтан йывыр чирпи азапланаган бек онрашкаласа гына илер. Йывы келешре. Вара офицера укшапачыде карболк карболка шыржы кіреген ши виттебе виден Камзем Камсем хынчен хый партизансем марши. Пірбірін бі немішле, манба полякла калашашы. Епле вара швапсем хушынче де ырышынсем бұржы бұзық яла бұрзагене чух, автобуса шлагбаум чарса чарсатыратрыш. Документен, ыйтрыш немешле. Битте, кларса тыттарчы майор. Таганли вәзене тәплін бақса Куда тагам? Нашилка жіне кыдарца ыйтры жандарм. Лаборантка. Сигеген чирчер уйрымынче эшленчче те хый шатра тифе шул амыжы патне çулмайлы варат тиф тененельценех тіріслігінзем автобус алғыне шал латтар хупрыш. Хавыртра хирце гайыр, Ожаров хулыне кәне жерде тіріслесе тұраган жандармсем автобус уштар ұштармарыш. Мише жин ларсабынне қандық видір бұқса тіріслеріште хавыртрах ирце гайма хушыш. Аракасем мана автобус автобусран пистерме ларсабыра шешке тавчырса илчі Тем дезен де візем хыйзем тіріслевшізен жен пырын мадыржашы. Ага сулахай кандыкран вислы жывы көрінчі. Ундах чиргүллі ялса баланзаларад. Автобус ачарса тұратырға. Ман шав яла керзе дұхмалла. Тере ева. Ларца кілні жын пызықтав. Офицер пір мақсырақ алға хере шыряндарчы. Вара херлі хереслі автобус инжетре курынсалараган хула терчче. Ева яла илсе каякан шулпа утре. Хивел шер жумне шивхарны, иншитри тусем хышне кешвеш чымас пек шакын сатырать. Вислы енчен хавжак шелвереть. Унба бірле теншеш кымагаран кыларна вери шагыр шыршы килсе сымзана кухере, әнерденбе ұшра пір тепренжікте бұлманныне аза үлдерет. Ай, хырым хыды вышнышке. Укша пурха яла житсен абат шемеш туян мапуле. Уйхерін жалараган келе бұрза кересте, ұйтса бұғас. Сурчык шыда-шыда жуғышлары хер. Выл шаплақ тыватчы бүлде. Уйхерінчі шурт патанларсанах, таштан хыяматран кашкыр еверле юды сиксе хайяррын хайярын Аюй, турца журать пулеку пулышырха! Хыды сехерленсе кышкырза яджи Ева. Ун сасыне илсе, хапхаран йывыш пушмактығынны нахирарым чупса духре. «Король, король, марш Юнаре Юнаревал етта. Хаяр йыды хюрине пөдірдет тергелезе бақчана керзі кайры. «Тавда бұш, сире чырмандарды мінде кажарыр, тарғашын, аслызене салынлаган херсен йылыпе йыбырт кокленце илсе каларе ева. Элсе бирін бада кересшінчей, ытры хирарым. майлы иртсе бын чешеш, йыты чарзадратры. Калырха, мін ятлы ялгу. Камень гура ятлы. Хуш дезем буладын. Леш енжен келдім. Вислы енне кыдартры хер. Ышхыпры, сирін батра эшме пульмежи. Пулмазыр, веретне де, севиде бұр, кер кардышне, осса тұқса барып, калинкерен кемеченче херарым. Хам камага жолнычы, алысыне шывамха, унчен шагында кітселар, тенкел жіне кітартса хушса хучы был. Херарым шыл валашки батне пішкінсе, тымба вараланна алысыне шуматыдынчы. Ева тенгел жіне бұрсаларчы. Аны шри херлі пелетсем саман церен тексемленсе бұрашы. Шил воштырда думаш каш пулса килет. Ышта шыргажасши, салхулын шоштлары хер. Шыв вырынне ожесет парасмари, ыйтры аллысене хер херарым. Пур пулсан парыр, э, бахыл мар, укша түліп. Э, мен калашмалли пурунда, судын илмен, хамыры несі жех. Тиргеместер булсан, чүлмекрене хеш, шығыр керлі мари. Сире чырмандарасы, Эй чырмаве качки, уйырлы качсан хырым бұжаган, пүрдекерсек шиеппен. Эзір ғытлады ғыры кымылы, сиря халден нумай чырмандардым, кына біліні болзан кересте жүкчі. Уй херінже бұрынма бұшланыран ба, ирден жүрінсем кашны күнақ керекере дұғашы. Ебірін ақынық саши тірмірінде. Керек, кер, сәділ хұшыне алар. Мана санбек шамрық херзем франтишка инге каять пулсан, эсі те ме бұлдарадын. Хужаматпа славинский зем бұлатпыр. Эсі датамын ятлы. Евы ятлы. Пиди илемле ят. Пүрдегірсенех стена жүмне шакна кывак полиция мундирі тұғынса үгерттеріне портрет көрінса кайры. Евышын ку урамра табынны йыдыран да тискердерек пек туынчы Вол мен хытланны шинчен мазырақ кайылла чакры. Аразанамень больчы, хыбаланса юкрі Франтишка инге. Ах, портретран хырарын болешке. Аншиклен, унын тумдері шеш хыружы. Хый вара эдеме мар, шанана да күрендермеш. Камвыл, аран-аран сывлыр шавырса яжы ева. Станислав, ман кешінні. Аслызем икіжі де варшыра вілчіш. Куда пытетчі пулмаллады салдыға май шул жетменне жылсақ варчы. Халеш ташлет. Волысыры полицере. Келе тәттім бұлзан иквеш сехетрен тин тавырна канха. Ашы бұлла кайры. Теделсем дәріслесе жүрет болмалла. Пулды сахал керекен болчы. Шабақта хамра бұрынмалық бұр. Кымағана шубақ бішермел артынычы. Тергеместен бұлзан андарса барып араб жерне шубаға них шанда жезе курман. Шапла бұлмазыр, Хулара бұлы даврашне ытларақ ұжаласа жейген. Шубахи выл еплі бұлынде. Анчақ шуллы бірге бәшерсенде тутлы. Шапла калашкаласа кел хужи кухняна тухре. Евы татах портрет чине бұхры. Выл таврны чен кундан тұқса шывынас бұлад. Шуғышлары хер. Кам білет кисем тебір чух, таган лизен де узалырақ булаган. Ярса тытеде түрек гестапаллыне кайса паре. Кил хужи херарыме сәдел шіне кереше бек сарлага пулы бірса хучы. Сымсана тутлы шыршы кытыклама бұшласанах, ева полиция жінчен манчы. Ши ех, ши, шакна астивзе пых, чажық хышын чажық олыштарза Франтишкинге. Хулара бурын майывыр, тебір чух да тұраны ченжіме жүктеші. Ялда да дулхақ мардаға шабақ, вышсақ вілмес бір. Полицерешлігінсем вышсақ рынма Лай хужа етіне ялнақ туды ұсыраган. Немішсем де хызен таржизіне педех күрендермеші бұлі. Шуғышлары ева. Станислав нумайранба полицерешледі. Иртне бе килде лараган чамрыксене швапсем Германире эшлетерме тытса каящы. Ирексерех е партизансем батне тухса кет, е полиция эшекемелле. Партизансем кунда да пури вара, тәлленнебек пульчехер. Пул мазыр. Иртнернере шеш вислы урлы, пул кибех кашрыш. Тубысем кемсіртетніне илсен, пүр чурда ишсе андрасран чун юлмары Шавтире хыды жабышрыжи. Леш енче хыды шабышны дед. Кунда кебере сирбітсе яны біргі танксене качармарыш. Инші тренше шывурлы бергелешіште уйрылса кайрыш. Шабақта ялбатне сагыр виле выртса юльчі. Кам виллисем, немішсені е поляксен? Поляксем де, немішсем де мар, Темле хура шүйшлі сарлага бітшым милле лудак жінзем деріш. Халық вәзіне хамыр мазар шине пыдарасшынчы чыде. Ксенц, ирк памаре? Христос тіне дытман тудар монгол таврашсем таза тінлі католиксем бюна жар выртма тивеш сэр, тері Вара, халиде хевелбе шырзе вырташи, сехерлензе үкрееві. Шук, мазар тулашне бұдарчыш. Шел то Топрежіне де булин херес лартмаллатчы де. Ксенц чарчы. Вылегчерліхе бұдарны евер тубықсыр мінсір шодық тепне не хучыште, шейле шевір юба шейш лартсағы варчыш. Тавда пүш. Шей ми бұл итченек Хытлада ван сыйларыр. Пір варда выртны тыванда да серінбек тараватлы булас жүк. Теттім бүлченде, ман васқамалла, сывы бұлыр Франтишка инге. Ой, дұр-дұр, теттімле үш тағаяс дедін. Тергеместін бұлзан күнда юл. Вырын сарса барып та, нем хуй хызыр жын Түребе каласан, үш тағаясыне хам да білместіп ха. Анжақ күнда юлмада, хыр ұжы десшін езі. Үвілін бортречі жіне ебірт бұқса үлзе үйтір кел Анжы вăл сиен туме. Тада Э әзі күндіне негамада пілдерме бір. Хыжалды пүліме керде, пидірінсе сейлсек шивырма бұлдаратын. Ыдақ васкадын бұлзан, ирхине ирех ысатса ярып. серін бада юлма да аван мардес Хыраса, варатақшына хырамаманны. Мін вас, варжы вағытынче чун хыдача. Шапла херім, шапла, туядып, эзі хыды ывынны, Ышта выртмалыне кыдардам, ага çак пӱлмре. Алкне шалдан питерме пулать, шекелі шанчықлы. Әлікірек кунда херім бұрыннычы. Кача тухнаранба пүлімі пужанса өлчі. Иран хыш травырадас. вырадас. Арчинсем урашыне тұры чен тұқса каясчы. Юрі шапла давыбыр. Иркаш бұлдыр Франтишкинге. Сывы бұл херім, лайық малла бұлдыр. Мазар шинче. Те кунебех нумай хумхан малла пулныран, те хыды женнерен, евы шавгаш канлен маре. Шеребе хузал телексе мазаплантарчыш. Мен кына курмары жывыл телекре. Хура хересле керсем парақсақ варны бомбызем айне булза да Тарын юр айынчи, веше херрейсіріп пушы хирде тешітсе жүрері. Вильнямышы бейді калашры. Урал тавезем хушинчи хулара юлна бейде тавлашса бұқры. Пір тәлеке вара вәлерес пекех сехірлендерчі. Йывы темле пызык залра шаппа жарамастырат бек. Сазардық таштан мурдан хура мундирле эсе свитсем сіксе тухрыште, она пур енченде сырса илчішбек. Тискер палачсем, эше тырына сумен ташлама бұшларышбек. Весем хер тавра кардалан тәжіште тапыратрыш Ундан кывак чернелле пюрнизембе шыра үтрен чебетме, чавма тада кыдыклаза азапландарма тапратырышпек. Юлаш кинчен візенчен пери витре дулри тигидилсе пычыде, херін питне, көгірізіне, пішізіне чымламас мельгебе сырлама бұшлары бек. Үттізем шав вғытра тискерін ақылдатса яжышпек. Валерейші, пулыш самырчы, Тезе кышкырас жынчы Ева анчах сасы тухмаре. Сасардык темскер аша шапны бек кіріслетрі. Шау самантрах алы зала шуры тумгер тұхынны шин ұтса кечіпек. Хый сукыр жінзем евер пүшне качыртса, алысыне малла тысса ұтса бұратпек. Она курсан фашистсем тұрук шыплан жіште, игі енне сирілсе, шул ұшса хучышпек Ева она палларе. Шуры дирлешин Турханов пульчебек. Анчах тегіт сірсе варалса птерне хере выл палламаре. Чарынса тымазырақ иртсе кайрыбек. Володька, тархашын, шылзамчы мана телмәрчебек хер. Турханов она илтмеребек. Вильневыл, Эбирына тубыба берсе вілердімір, халі сана да вілеретпір. Ағылдатса яджіш бек нациссем. Хыды сехірлензе вранца кайрыевы. Чери кығырдан сіксе дұғас бек табад. шамкине сивдар тапса дұхны. Ку тілік кына иккен. Шымылынақ сывлаза яджі хер. Эбе чынахақ гестапына лекне пулі тесетші. Тұрра шекер. Тул шудыл санақ кундан каятып унчен тебірдак шивырасчы. Вăл кучесене хупныччы ташта ал кучылса құпынны, тада шинсем тебірдеттерсе утни илтеннче те шивырасы Сывы булыр хаклы юлдашымырсем, шулырсем телейлі пулчыр, тері темле аршин. Ытлады палланы сасыбек туйынчыку, Турханов ех, тезе ева вутпап бек хывырт сікседачы. Пір тапқыр шып пүлчі, ұндан кел хеу ұжылса хубынчы. Сывы бұлыр полковник юлдаш, Езірде сывы бұлыр, хақлы Илден жүш палламан сазысем. Ева чүрече патне чупса де канды кран бұхры. Анчах хапха патенчен веші юланут сиккебе чуптарза кайнызыр пушне ұрық немде курмары. Янышрым малла, Асын сывласа яче, тебір худ вырынчине пырса выртна хер. Володя пулас щук. Вильнешін ыштан калаштыр. Кел хужибе ывле хызен тузысыне озатса ячеш пулмалла. Урых шиврасы пулмаре. Ыйхы вешмеллебех вешре. Пуша тәрлі шуырсем келей-келей кереші. Хылғаран тинчеш үлтіне Турханов сасы шуғалма білмеш. Чыре евір ябалайне пулны бек хезінзе Йым хура Сарлага пет шыммиллі лудагарах шынзем. Азайлет выл Франтишка инге каланыне. Кызем пирін отрядре чываш семехінде. Анчах, Володя лутражын марчыға. Пет шыммизем де унын пирни еверлехчі. Мне білдерітші ку. Вильні партизансем хушинче, Турханов пулманныне маржи. Кандықсем квакырма бұшлазан, Ева хыйне келсе врадаса кетмезірек тұрса думланчы. Вилеждік не сабық мазыр, онда Володя пұррежу кене пілме хән. Пәрбір тарады дадыпта, қалек кайза ұш тарадып. Чынныне пілмезір пұрбірек чуным лыпланас шук, шуғышлары бол юлаш кенжен. Тулды жын ұтны елдінжі, ондан алық Ара, есі шивырмастанчке, Тілінші франтишкенге. Мін болны. Немехте марха. Чеберек қандым. Тавда бұш. Толшы дұласу мін кына темлешінцем калашны ұжы ихран вратреде урых шиврай марым. Камсем пульчеш візем. Франтишка келбек квагарза гайры. Палламан хере хватере янышын убышке ахальде ятланычы. Халі візем мән калашныне итлесе не пілсен, тада хыдылікме бұлдарачке. Кам білетіна? Тер волшра Тень пирін бада она чынахах тұшманзем яны бұлі. Хамда шав, пәчі кача бігех, шымылтайла хытландым. Эх, бұжым, вадылса вілчінех, жасын жән хыдылмалла булмежи Пирін батра нигамда бұлманчы. әсі тәлік күрні боле Унашқалли бұлгалать выл. Эбі хамда ют шердеші вас болсан, шербек тәлік курза запланадып ирксір кулгалары кел хуши арымы. Кашхи жінжен каланы Франтишка кымылне кайманныне туйса Ева калажыва улыштарчы. Исир вильні сене кам бұдарныне пілместірі, ыйтрывыл. Шодықне войцых панал тарчыш, пыдараса да вылақ пыдарнычы булас. Ах, манун пагурса калажасчы, ұшта дупма плачына. Келдех пулма кирліха та кайманчы. Пурынаса пан хамыр урамрақ пурынать. Авы шав чалыш шурду мэнчі вата тирек шинче айст яви курынать. Он бахеріш войцық панын чурчы. Апла булсан халихун патне каядып. Ирхи абатсырахи, ан баска полы жаласа барып. Тавда бұш ман пір тежес келмеш лайхыналандым. Әмірне де манас жүк. Чырмандармалла бұлныжын тепрек ажыр ұйдадып. Сывы бұлыр. Аю ұйытлада васқатыншке, шемелетчі. Вұқыт жүк. Апла бұлзан, чарсадыма хаяймаздып. Сывы бұл херім. Иртсе жүрес бұлзан, тепре әрзі дух. Айст евиллі тереге хирішлараган пүрт кандыкне пырса шаққазанақ, утмыл жолзіне шитне вады жын Войцых пан шагында бурнади, дей, Ева. Войцых эпе пуладып. Хер теленче. Партизан сіне міншін стариге хы Хынчен хый ыйтрре выл. Е ялда шамрыкрах аржынсем пачах шукшы. Хитлер хапаны войцых терде Ева хыне мінкерліне каласа пачы. Чибхер калашыр, аптраза үкрі старик. Виле шыдық не ушма юради. Палаган жинзем мана ухмаға деме бұшлеш. Ах, тарғашын, пұл жырға, ман пиче жуғалны. Вельні партизанцем хушынче шүкші дедіп, тіріслізеп ғасшынчы. Шук, шук, сан тывану хубегех сар бұлма керленде. Кызем пурди хурас керземче, иртне варже вағынче ебе хамда салтакра болны. Пирін полкра тударзем нумайче. Вильні партизансене курсанах аса аза Пул Пулде касны лартны тударсемехчче. Ман пиче де Шушисем те унын шыған тәке тіслехчі. Шыдыкне не уш сабық планаймастып. Тархашын болышсамчы, паны войцых. Эбі сирия хальтумып. Вишшір златой дүлеме бұлдарадып, килешетери. Укша жол кастарат теше. Вещер зла тойжин женілцінех войцех панда самая құлжынчы. Кележесі келешме пулеха теревіл. Шабақта усы бұлас шөкпек туйнат. Сан твану пәвебе мінлерекчі. Манран кыш чүлерекчі. Апла бұлзан кайса де дежук. Тупық тумалла пулетесе эбе вилесіне вишсе бұқрым шер утмалиге сантиметрдан вырымрахи пірреде пулмары. Езі вара шер утмал кая каямарынде. Хам ебе шер улты, пече шер житмал вижі сантиметрче. Анчах вол немеде пілдермеш, вилні жын хутлан завыртма булдарат. Шанба унын пюне терс вишме хен, каярха шыдыкне ұшсақ бұғар. Юреппин. Укшыра жілеместір болсан кайса ұжы де старик, ывыл ангарды ангарди видерех мазар бәтнелі утре. Камень гураща вине хыйырлы вырына туны бирки, вильні партизансене пыдарна шыдыка ұшма йывыр бұлмары. Шитменіне шиелі кубаланы тыпри пузырынса лыпчынма дәл менха. Велесене пурнеде пәледе пықныбек туза юнашар вырттарны да шиелден плащ палаткыба витне. Старик плащ палаткына пәргіде сінжен тірце Үйт шерме пушланы біргі партизан партизанзен пичесем кывағарса күпчесе кайны. Шабақта візіне шымылын паласа илме булать. Херенче вырдагане, вишіміш роттари каптен армус. Унбай юнажарри хеш пыжал юзаган техник. Перехинче выл евына сехет юзаса банычы. Ыттыземде курнышын земех. Анчах візем кушынче Турханов чынахах щук. Еплехе бірдері евы шавна білзен. Володя вильмень, тері валышыра. Айкашев енышный паллах. Шивыхра снаряд бе, аманса тон бөлмей пулны Турханова вілні тезе шутланы да отряд командири пулма васканы. Ах, пюцер! Шер епле шіклезе шүретші шамнашкал керев зіредеме. Анчах Володя вілмейн пулсан, ұшта кайза кәнежі сываличен пәрбір ырышын патенче пыданса пурынмашши. Тень Франтишкан кесем патенчех те пулі. Кешір тем унса сыне хилтірмінде. Халех кайса тепленре хыца біледіп. Шак шухышпа, Ева виле шыдыкенчен тухрыде, кышткына тебір худ шыдыказик мере. Шүлде квак полици мундире тохынна, курбундарах шын пожалпа теллесе тыра Э, войцах панчкегу, юриех тіліннебек кышкырза яжывал. Эбі кам зене канма чырмандаратшы дезе, пужыма жымыредіп. Мен жырадыр онда. Вильні большевик сене дебір худ чердес теместір Туха тух, сиревиш среде вулыса азадас бұлад. Унда тепленре хыйтса бәліш. Лиманский Четрекин сазыба каларе старик. Эбир немле узалыште думан. не де бір худ дулдар хурбыр да әші де бітірі. Тыприне дулдарма ытлаған васқа. Тен хывыра да, вельні партизан зембе пірлех вырттармалла боле. Удырах, удыр. не шурым хышне дыдыр. Мәгірзе яджы Лиманский. Тыткынра. Шыдық чавакансем шулдыр шыбех иреке яма йолынса бычыш. Ева шра ашыбе вылнеде ятлары. Аршынсем мар, кедюри сурхсем. Үгітлезе намыс күречен, икін табын да бұжалне туртса илсе хыне мелле. Изир бур, судын жыка атарғасладыр. Хыйшы пишінчен де нумай жоғышлары был. Шак едіран шын бұлыш мазыры қыдылаймынын де. Партизан семінче, әбі үштіне білмеші. Вәземзір пүшне кам ғамана. Термене құбаш шехінде. Азапланма легедех құйхір жехер. Итлер хапаны Лиманский. выл сазыба. келей васқамалла. Иреге ярыр. Оншын сиреу ұқша дүліп. Мен жүхлі, қызықланчы полицай. Виш сымаршын, виш бен златой. Эх, панночка, езер мана ухмах вырынне хурадыр болы. Немештем партизанаты цабанышын вуны пейін тюлеші. Веші партизаншын водар пейін. Веші пейіншін водар пейне чуғадасыға. Алыре шерші түбері тұрнаран хақлырақ теші. Ибір партизансем мар. Пиріншін сире пір бұста тюлеміш. Шавынба водар пейн мар. Веші пейін де алла лектереймір. Тепленрек шугуслар паны Леманский. Щук чеберке мана улдалаймыр. Партизанзыне эбе куш хупсах ведір курзатырадып. Хама бідірешехінде, зіне де бүлін сиен твас марчы. Чынақта, эбі камиккенне пілмезір вәзіне ұтлашы бұзық сейінех тұваймышға. Хам ядыма шеш нембеде калас марчы, шуғышлары ева. Анчақ шаблашу шуттытны харама кайры. Темір режеткелі жүрежізімбе халыға қыратсалараган жұрда үлзі бұрзанақ, Лиманский візіне вишешне де полиция начальнигін кабинетіне теке-теке кірді. Кунда сідел хушынче, апрель үйхінче пірлевіш кілні поручик Лара баратмін. ана шакшынсіне ұшта ресленишін және рапорт бачы. Аршынсене уйрым камерына кайса хуп, хері кунда юлдыр, тері паручик. Лиманский войцах панба унаны волне коридора тухре, вара поручикпа Ева кнехтар тұрса юльчіш. Сывы Болеславская юлдаш, албарзах саламлары Дубовский. Кажарыр тархашын. Ютчину умынче иксімір пір-бірне палланы не палырдас келмері. Пыратха маналла лекрір. Үттізем допростуны шылын шылынма шымалах пулас шөкче. Халя шымыл пулатши херхюн кульча хер. Пиде шымыл пулат. Ятне туза пәрігейду парадып та, ыштагай астеден хамах шавында затса ярып. Ырысы махшын тавда буш. үйдіріппен. Чималданах самолет чинчен сіксе юлны қышын, ыштагай ныне каласа барыр. Ышта булдыр, Езір лав яраса кетсе віртрым. Астывадыр болеха, унчух ебе евраманнычы. Асту Мазыр, азыр. Шавын ба үйтірімді. Лав ямал грей мерімір шав. Раков конский ялне бұрса кінекіменех, жандармсем плюттуновый бейксіміреде тұтса термене құпрыш. Термирен түрек волысры полиция шефі тұза ходыш бөленде. Тархламасыр чыдаймары ева. Түрек мар, малдан партизансе мереге кыларчыш. Метек юлдар шинжен илтней, пәррәміш хутилдетіп, кам варавыл. Халық шарын вишіміш обвотри довутці. Шавы бе кімелі бульчы шак ирсір вырына. Педе хыружы вырын, немешсен білзен түрек шак савлермелле. Ним думада жук, шар дисциплины. Подпольчик сене вартын пулышса бұрынма хуш жеште, пулы жазақ пулать. Евы унчене тінгерзе пахре ты таратько, мана шеш шуғышласакларны историсем калаза барать. Провокаторсен елы жапла, тәріслемезірі әненес марха, шуғышлар әхер. Эсір вғыда интереслі Манын вара азынма тивішлі немек тешуік. Чибер калажыр. ба, иге уйғытла иртрі. Шав хужыра темде курнанде. Каласа парыр қылғазыне тұратса хитліп. Вырманда лав ярса барасса кетсе выртрым-выртрым да елқтарса тұрса утрым. Вара лиманский пан кун тадытса келчі. Паручик тарықны бет тудыне шавырса жүрді. Анжа хыйыжынже мін бұлса иртнене урық нембеде палыртмары. Леш, совет полковнике, пұлышмары! Тул сире шырама кайрыде, тавырын мары. Халі те шыраса жүрет болмалла, Тень да бұлін тубе. Тада, мен калама бұлдарадыр. Мен каламалыне бек кала забадым, паны Дубовский. Шел, эбесіре Аға Ағале Ағалек мастыр. Шанжыға тивішлі бұлыр, вара шаны бір. Тивішлі бұлас десен, манын мен тумаллаға. Нымаяқ мар, мана күндан тұқсағайма пропуск жерзабарыр барыр жеш. Вара сире эбе кынамар, тыван халықта шанаган боле. Сыядын керт етті. Эбір сан шинженде, санба асса бұрынны полковник шинженде мәнгерліне пөтембек пілзе Ана Владимир Александрович Турханов тезі Юлаш Юлашки жабы жура аманны хүшін, выл темле хрешен барынче бұдан забурнать. Шау хрешен, хыш ялшынны кеннешеш шеш Халесе әзі камень гура алны пыны хыщын, ұна да білдімір. Усызыр азапланас келмеш болсан, урық дұр, мін пілніне пілімбек каласа бар. Ебі немде білместіп, пілні да қалас шукчы. Ағы еплешіні кенезі, тұқта санчы варна часа хұшы бар. Ағызана! Ағызана! Шак сымақсембе на поручик хере иге аллыбе иге енчен шубка пачы. Ева мері, Четреве ерне суданчик шинешеш, чундан мазар бахры. Мән, чәлхүшә трейім, есе хрюхып небе, хугамне манзагайрын. Юре, мандын болсана зәлдеріп, эзі суданчык, таван Польшына большевиксене судашын шунса жүреген яксек. Хуй әзі кам, чытса тыраймаре хер. Чималдан офицер, ундан поляк. Херарма хенеген аршин, офицер мар эдем ятне меде тивишсер. Эсі вұржечен санат сидарши болна. Халі, неміш фашистчісіне сыхлаган сонжырды еда. Сирін еші жінземшін, Польша дени пужы сазы шеш. Эзіріна әмірден бех ваққында, Курттымында сутса бұрынна. Анчах вғыт шедіға, вылынчех мар, сиреп пәдім халық батытса хунар юбінчен шағыбыр. Дубовский пәрре херелсе, тепрек вағарза кайры. Унын шақ хыюллы хере, пәр херхен үзір азапландарза вілерес келчі. Тен выл чаплақты ватчы бұлі. Анчах хыйн хужесене аза илчі де ұрық ирден мәрі. Юре, эбір сана алыне бар. Весем сан ешишин сен шыварне ұшма педе аван пілеші. Ухтару. Хивел тухасумін Дубовский ерцекелні карателсем камень гура ялне пур енженде шавырса илчеш. Хайль Гитлер! Фашистла саламларе парада тухма хадерленне пекех якадумланна СС офицере староста шурчумне пухынны Сирен ялда совет полковнигі бұдан забурынат. Шавна тытса бама пәрсехет срок барадып. Унчен тупсабамазан бамазан ухтар бұшладып та, кам келінче тубадып, шүрт ерне хужи мене бе шундарса ярадып. Полковник іште некатарда гана ширім пилік пен зла той дүлетпір. Шавын жінжен халех пәдем ял ежа білдерір. Гер штурмбан фюрер. Пірін ялда немле совет шынны дешук сехри хыпны салтыс. Сире ақжы ұлдаланы бұлі. Шална жүрт, вада ажак, әбі мен не үлтіріне. Илтрім, гер штурмбын фюрер, халех яла дұқса гаят бұр. десятник сем пір самантрах урамсене саланчыш. Вәзем кашны келекерсе керсе калашрыш, анча хуссы булмары. Совет полковникне курмамар, Вăл ялда пурри шинчен те никам та илтменмменн. Ухтарăр! командыпаче тархса офицер. Звод командиресем малданақ палырца хуны планба ухтар пучларыш. Штурмбын фюрер пірреміш звод пірле уй херінче килш умінче чарынче. Кондаман заместитель Станислав Славинский панын кил йыжы пурынать. Пурте шанчықлы шынсем, тень ухтарса күрендерме кирлі марда буле тере Дубовский. Ухтарыр, тере карательсен пушлыхе. Епле шанчықлы унчух көріне. Эсе светсем хапхаран чупса кэджіште санчырды йыды сиксе вернине пахмазыр пюрт алгепе чуречизем умне тұрса тухрыш. Видесем бекеле ню хреппе вуд сарайне саланчыш. Звод командире автоматчиксен пір ушканебе пүрде кече келерек килер, тебелерек ирцеларыр, хабыл туза ежінші тенмен қынасыне франтишка инге. Ах, езір келесе мамаларақ пілменші, тұтларақ шемішсем қадірлесе құмалладшы Абат шемішне кайрақ талартса барынха. Дубовский. Пан офицерсем серін пүрт чүрт палажасшын. Юрадей. Хирармын чыри тагам еппе епленебеге хыратса кайры. Ара паллашчыр, алксине питермен кашны бюлмех керсе курчр, пирден чарушук, Малдан хебеге хаваслын курынма тырышса калары кел хуши. Славянскисен пюрче тывады пӱлімлі. Ураммалла шичі жүрече кардышнелі тватты кыларны. пылдырба шулла жылырмалли курница бұр. Нимешсем шав пүлімсене пурне декерсе тухрыш. Матчатыр рене тада тепсагай недерслеріш, анчах хызене кирлине тубаймарыш. Пустуй чармандарнышын кел хужинчен качырыйда сигына юлнычче. Пәдемеше штурмын фюрерін вестовое постре. Шак пӱртре тада тебір пүлім пулмалла, тервл. Мэншін ыйтр пушлыхе. Пюрден тұршы тулдан вишме вадыреге удым, шалдан ширім шитчі жеш. Штурмын фюрер тірсілеме құшы. Звод командирі рулетка турцаклар жүде пюрт тұршыне шалдан да тулдан да тәплін вишсе дұхры. Кунда қақ, ебір кірзе дұхман вартын пөлім бұр, пілдер жывыл. Немішсем пур алқсыне де, пур жүречізіне де темежі хучен ужа ужа пыхрыш пулинде вұрттын бүлім тұбын маре. Кунда мән, ыйтрре штурман фюрер кухнери пызык шине кытартса. Савыт саба ттеррле быртабыр тере келбек квагарсакайна франтиш инге. Ушса Кил хуши йегер алга Шкапри жінче, шинче кашык чашыкпа ттеррле кастрюль чүлмек таврашсем шеш мменнь Немешсем візіне урайне кыларса выргынтар жіште шкабын хыжалды стены вырынне выртын алық пуррине курса автомат сәмбетілеріш. Ағыш табыдан забурнать вырыс полковнике, тере шеф. От санын шанчықлы жыннузем, мұшқылаза бұқрывыл паручик шіне. Шук тузым, хальхи саманара тыван ашуна аншан. Эй, Русь, парын, Ви шутладып та пеме бушлатпыр. Турханов, хирштаны узасыр, вилес келмеш болсан алусене шіклесе хуй ирюгібе дух, вырысла каларе Дубовский. Карательсем темеші минут кетіріш, анчах алық таушылмаре, вырыс полковнике де тухмаре. Вара шеф шутламады дынче. Айн, цвай, тархашынан берір. Алға хыйкелеткебе пырса хуплары франтишкинге. Тұқтыр, пурнеде хамақ хуза тухып. Вәзе мұнда мейжен, үйтір поручик. Пуры вун ұлттынчы бұлас, пүрнесіне хушлада-хушлада шутлаза тухры кел хуши. Шакна илтсен, фашисем алк тілінжен ховырт пырынса жүш. Дубовский пір пистолет, тебір граната дытры. Франтишка алға ұшса вұртын шәв замантрах ундан тислік шоржи балгаза тухры. Тухах, тух, анжиклен, кызем партизанзем мар, сана пусса шеймеш, хас. Тагампа калашма тыдынчы шалда херарым. Алы курлы хушкабушлы хура буру зиксегашреде пызык кужызіне пожаллы жінзем жінетілері. Есі де тух хас, сәт сумада вағыдынде, хас, илтінче франтиш засы. Кухняна мыклабушлы хура жилдетсе тухрре. Хыды тәлінне штунбын фюрер выртын пүліме хунар жұтса бұқры. Пүліме варринчен карта бүлнемен білнімін, пір байынче әнебе пырудыны, тепринче игі метр тұршы сысна ми шуризіне чәжемірце вырдать, тада чертсе самыртны сысна шейхлетсе ларать. Шакна курсан карателсем пір харысах ағылдатса яжыш сыснизене антив. Нумай кулнипе шывланны кучесене шыла-шыла каларе шеф. Камран пыдарса усрадыр візіне, пирден мари. Камран болдыр, партизан зенжейнінде хужи полицире тесе келеші де, тапрадайшы дустарма, мен аллалеге чана жақлатса каяшы. Шүргүнняк, иге сысна бала жанады цагайрыш. Казане шағында бұдарса усраман болсан, шанах пір вылік сыртырса юлмаллачы. Ынландарса бачы Франтишка. Ивылна тивмешей. тупсан она пір сымақсырақ персе и ебір кандыға шаққама бұшласанақ, Она да шак құпса хупса хуратпыр. Гуд, фрау, зер гуд. Херарыма шурымран лып ырлары офицер. Пыру бұсса барасы. ебір сирінші немде сәдім маспыр. Керлі болсан, әніне де барса яма пөлі. Ебылдатны бек бұлчы франтишкі. Шок, ебір хамыра бұл жаған сене тевмеспір. Малашне те вылех черлехе шагында бұдарза Аш шиес келзен, үтті жінзенне тұтса бұзыбыр. шеф. Херлисем келестывас бұлзан, түрек шагында келсе бұданадып. Шуғышлары Дубовский. Теслікне тазаттарзан, халық лыплан итчен чип-чиберек бұданса бұрынма бұлады. Карательзем совет полковнигі вырынне кышт кына килди вылексене персевілерменіне аза илнебе кула-кула урамат Майор ытты журтсене ухтараган лейтенант сембатне шихынушысем ячы. Малина деген варттын пүлімсем кашны пүртірек пулма бұлдарашы тәплен рек шыратчыр. Ухтару кашчынех пычы, кашны келе керсе еп шыраны бек шырарыш. Шабахта хыйсене кирлішінна тупай марыш. Виші кілден қырмыш хырмыш бұдарза ұсыраны винтов зембе патрон мілсе тұқырыш. Эш он маншын тархна майор, шав тудықса шерсе юрықсарат тухна пожал хушисене ачи почи менебех концлагере яма кара карательзене камень гура ялінчен илсе тухса кайры. Малина. Онуфри Славинский яланхипек хириш тетелзем лартма кайры. Кара ялдан тазалзанах хунар шутреде, немішсене пірре сехірлендерне тепре кашса кайса кулдарны выртын бөлме Эне Әне кәдюрен таврынны хышын картежін жехтыратха. Кунда сыстазем шеш нырхлатса вырдашы. Хужи візіне тебір кедесе хуза Урайне сарны улыма да Ондан лаптак вешле лумба хирсе урай хыммисене хыйпытматытынче. Виші хыма аялда шыл еверлі пура ярзадуны тарын шыдык күрінчі. Унда пусмаба анмалла. Шак видебек пүліме вылық-черлік пыдарса усрама мар. Вұртын ішлеген парти комитетчі хушнебе подпольчик сене пыдарса усрама тунычы. Кил хужи, варжачен ялды учитель булнаскер. пулла да, укша денге тубашын чунзамар. Парти комитете хушныбе, партизанзембе візен шығыну жізіне вислы урлы кажарса яма шымылрақ бұлдыр тесе гына кашны гунақ жүрені. Бұлыша шы урлы жарасы темек марынде. Оның кемі де бұр, ирен кашын ялдан дұқса жүреніне де негамда теркеме бұлдараймаш. Тада ун килне пулы туянма кюршесем гына мар. Ожаруфпа завихост хулисенче пурынаган чинсем те тытышак шүрешші. Паллах подпольчиксене пулы туянаган сембек пулса славянскизем батне пырза кеме мылрах. Куне-кунепе тышман хушинче шүрене подпольчик тышман мен дума хадірленніне де вұхытра білме бұлдарадь. Шавынба онуфрий ывылне полиция эшлеме кірттірі. онуфрий Славинский пулдытса таврынны чух, пантонлы кебер урлы кун жудебех халық шәрібе совет партизанзем утса каштыне көрчі. Куына хыды тілін керчі. Малалла мен пуласыне курас тезе волчынғы жыранды шырлана бұрса вырттыры. ку Вый да вый, хавасланса үкрі славинский. Епле йышлын візем. Эх, туяндара шәнде швапсене менгирлине Вады учитель кажыр майлы удутланны командир жіне куш сіктер месір бақса вірттірі. Куына юмахри паттыр бекех Паттыр бұлмазыр. Шаван шара, чын-чын паттыр гына мабылдара тінде. Ону фривырдаган шырланран отряд курынать. Агымалда быраган роттызем пелік километрда кашлазалараган вармана керсек айрыш. Хыжалды ротты кебер урлы шеш кажатьха. Пурде лайық хеш пжалланны. Пулеметсембе минометсем де бур, винтовкызембе автоматсем де шиделіклі. Тинех шальчи туленде Гитлер еттізен, пыжылдат Реславинский. Хамыра хезерленежен, пусмырланыжын, мышкылаза кулныжын, халық юнне шырмари шыбек юқтарныжын, лайық таврат бірінде. Сазардық, висла леш енжен моторзем керлені илтінсе кайры. Дамбы жіне хура хересле танксем бұрза керешімен. Ах, мурсем, пожырхан жывады учитель. Хуза жидешек пулі пирін паттырсыне, леш лас шывізіне. Вол шапла чыкына хыды кереслетне сасысем, шере четретсе ячш. Малда пыраган танк сирбінсе кайнымен, тәдім мұғырланзақ шунат. Тебір хватлы сасы кебер бадын женілдінче. Акы савыныш. Пантонлы кебер чиппи тадылны шыржа ярыме пекех сабаланса кайрымен. Нимешсен шывурлы качасы пәттррре. Тарық візем, инче тренде булейн сыдыртывас тенебек тубысем пеме тыдынчыш. Снарядсем живы урлы үйлесе кашашы де хывырт чупма бушланы партизансем патынчех шурлашы. Пәрі лажа шавытны командирба юнашарақ сирпенсе кайры. Вара командир хойде, унын лаши де шіре тәшірілчіш. Шакна курсан славинский ахлатса ячы партизанзем вилнне командирне алла вәшшінде бүленші клезе каяшы бүлетенетші. Анчах весем ун паденчен чарын мазырақ чупса Партизансем чынғы щиранти тарын шырмана керсе кушран жуғалсан, неміш танкысем де каялла шаврынса ташта кайса жуғалчыш. Шавна курсан, пулышы командир үкнешере чупса бычы. Тен вилмень, раманны раманнебекына тон білмей пулны пулі, шуғышлары выл. Вара она сыватма пулечче. Славинский хускалмазыр вырдаган командира Вильня лажайынчен турцаглар жиде суранне шығас тезе шавыргаласа пахре. Шин чеп-чер юн болсан да суране маре. Ара, ку лажа юнебе кына вараланнышке, тавшырсай илчі пулышы. Чри табать. Хывыртыра хамыр малинына илсе кайса хурас. Шак шухышпа вăл партизансен командирне шере сарсахуна плащ палаткачине вырттарчы те кеме патняй сӹдерсе кайры. Славинский врач врачта кирле эмелсем те тупынчыш. Вара Турханов майпен сывалса пычы. Камень гура ялне карательсем пырса ухтарны кун Вұл отряда жырама тұқсағай Врач, чарсатычы. Эсі сывалса шитмезірех, хывын хыружы әш үзіне тума тыдынсан, тыдын гыллы калашны них шанда ирцегайме. Тебір вижі кунда канца вырт, тенетчі тухтыр. Бункера славянский бұрзагене чух, Турханов па шахматла вылянычы. Кел хужине курсан, вәсем иккіжі Ара мӹнь булны, мӹншӹнь пациентда конебех ураза тыттардыр, үпкелешме бушлары врач. Конебех немешсем віргішріш, середе кышт чешрі раза Тағы Тахыжы малины шинчен кайса чухны булмалла. Кунда ле алыға пыдарза усыраган видене жыраза тупны. Анчах унда выльх тыныне корсан лыпланны да бункера тупмазырақ тұқса кайны. Весем малинына шеш шыраны е манада азынны, ыйтры полковник. Хужаматпах чынжештет, гитлерін вешлизем йышлы ташта да шыршласа жүрешші. Хышы де бұлейн сирін ерір жіне үкне болмалла. Апла икен, асын зыларе Турханов. Килседі да сәкетселар асмар, кешірек яс. Адам Краковский батне яны шихынушы таврын марии, келейт пұлмалла, унчен ұшы сывлыша тұқсақаныр. Пүртре абадалар абадаларма қадырленне. Тухар хвыртрах, чынчы вады Кара Карательсене була кунебех, тебе тытны Турханов паврач, ұжаланы пулы шизеларны чух, чул сарны шул енчен, лаша таканесем чаклатны илтенсе кайры. Пурте сиксе жүште канды кран бұрса Вулса каякан шултырых юлан утсем шивхарса келешшімін. Уйық шудебе лашасем гына мар, шинзен пушынчи шүллі картусем де чеберек Хамырын несем. малда Станислав юрттар забырать, вăл фашистсене пересистермес рилсе кереген марчы, теран уфри. Юланутсем хапхаран кечеш. Весем хушинче Соколовпа Кальтенберг пуррине курсан, Турханов хириш чупса тухрре. Сылы юлдашсем, мінле бурынадыр, хавасланса үкрі был. Эбір сываха, хывыр мінле, алыпачы Соколов. Тепре курасса шанман чевет. жын. Сылдавен умай. Чималдан Айкашев суйныне азынас булать. Тереде Соколов унын приказы жінчен галазабачы. Айкашы франыры некет мешук чэнде. Шабақта шавдерея хирдінме бұлдарасы де аза ману Вадерне сүме пучланы иккен. Васканы, ытлаши васканы пүтсір. Хомханныпе тытынчықлы калашма пучлары полковник. Тумаллы сене туза бітермезірек вельме шухышламаздып хайып. Кышта кітмелле булать. Соколов унчине сехерленсе бұқры. Полковник шапла калашныне нихшанда илтмен чешке выл. Ына урых хумхандарас мар тесе, вăл отрятреш семшинчен урых калашасшын марчы анчах Турхановран епле бұдарын. Лейтенант пурнеде каламанныне волчасах сисре. Итле Он хулпуше ішіне иге аллыне де хурсакалар полковник. Ман пурнеде пілмелле. Кала немде ан бұдар задыр. Немехте Эбе вилні деніне чеші. Комиссаров икленет. Савандеев әненчі болмалла. Шабақтай бір Айкашев приказне партизансене пілдермермір. Командиры жізіне камду забырать. Савандеев вғытлыға не елчі. Шивық вғытрақ бұғу үртерзе шәне командир суйласшын. Кама суйлама палыртны? Ушын каламашы де Савандеева суйлама халерленеші болмалла. Комиссаров унмайлы, ротта айкашып сырбушне зампалида жанашы. Ебі візен вырынче пулны болзан, сана сойламалла, колзаяч болковник. Мана комиссаров шанмаш, Ебі уншын приключенізем жыраган авантюрист кынавет. Авантюриста отряд шанзапама юради, ирксір лейтенант. Ташманба жабжас семінле бұлса бұрад. Шынни немехте жүктемелі. Шивыхри ялзембе чугун жол станции зенже эшлеген антифашистсембе ергелерімір. Партизанзем блиндашсембе шер бүртсем жавашы, разведкана жүреші. Громов немішсене каныш бамаш. Страховицебе островец хушинчи чугун дырых эрнебех бір буйста ирце каеймаре. Байдиреков роты немешсен автоколонны онышлы табынчы. Трофезем хушынче выдыр михей шынықпа алы ешчік консерва, яничек хулана кушрре. Мендума? дума? Унынашы юйлер бұлны жінчен каланычы. Командывани хушныбе выл ют пратшалықсен бе, тада хаклы еши чулзембе ылдын давыражы судаган спекулянт бұлзатычы. Ына ытты валютчиксем гына неміш генералізем де хабыл тусақ кітсе илеші. Візем шеші. Островец хулынчы гестапы пушлыхеде унба тезе тесе Тіліндер зек парахрын мана. не үштан тұбат хавыл. Эбир кебер урлык ашсан хулана трофей жырама не астывадыр боле. Конрад Паик Семраунчух неміш учреждений зея лайық тустардымыр. Стан дараган бойсри почта вагонне тіріслене чух, Люблинран Берлина яна посылкыра, пилік кило ылдын ябалазем, тада вырынды банкра, доллар зембе ағылжансен фунчесене тупрымыр. Зденік шавсене судать. Мен дума, Окупанцем хушинче хамыр разведчик пурре пидигерлі. Унурлы шене хыбарсем білсе тұратпыр, тада кирлі документсем дуянатпыр. Вăл гестаппа шевенчен сирен те ыйца бăхрре, Анча хундай эзіріштіне пілмешімін. Тадамменнле хыбарсем пур. Урых те чукха. Партизан юхымен штабебе шихыну дадылжы. Шавы хыды быжыргандарат Радиостанци пызылчейм. Рации пызылман, радистке шухална. Евы? Волда да ішта кене? Хыбаланса юкрі полковник тағы жына хыды күрендерне. Вара выл сире жырама тухса кайны да хый жуғалны. Паяны бирына жырама тухнычы. Шул жинче адам краковский батальонне яны шихыну болдымырда, Исир хывыр күндіне білсе түрек вештерсе келдімір. Турханов немдечен мері. Хыды ғумханны бешеш калі отма отмабышлары. Шак вахытра калашыва кел хуши ывылы худшынчы. Еван хужама менле, ұйтырвыл. Болеславская. нер Лиманский ятлы полицай арестлене. Станислав хереш табдытныне, вул сри полици жеве онамынле до просто не ергебе калазабачы. Партизанцене кул хыды хумхандарчы. Халеш полковник. Допрос хышын она немеш сенялыне бачыш. Гестапынай. Щук, Ына илсе кайны конвойырсем, вермахт салдакесем бек тумланнычы. Пір-бір партизанзембе шабжаган шар байын жен килні Совет жын неміш түткіне мініккенне бұрделайық білеші. Түткіна лекне партизан аршын мар, херарым болсан кувара шырхуд хыружырақ. Пирін мінледі бүлін евіна шав тамықран қыдармаллақ. Унсырын эбир шинче пурынмада тевішсір шуғышлары Турханов. Евна тытканран хыдарас тесен, чималдан выл ышталарны не білес пулать. Ун чинчен Дубовский поручик шеш каласабама пулдарать. Анчах фашистсен тарши хый ирекбе партизансене пулышма келшес чук. Она улдаласа шывар уштармалла. Турханов па юлдашысем шавын чинчен шухыша кайрыш. Выл пире шанать, әненет, тере Станислав. Келешетір бұлзан она кәжірек күндачынзе келме бұлдарадып. Ибір келшмелледе волхой келшіші иккеленче полковник. Гестаповецем васказа чынеші десен, ытлашы ех турткалашса томе. Апыла бұлзан вештерір, тері Турханов.